Тэр эмэгтэйг олны өмнө авчирч зогсоон нэг ёсондоо шившиг болгосон билээ. Тэгээд Есүст та байсан бол яах байсан бэ? Мосегийн хуулийн дагуу ийм эмэгтэйчүүдийг чулуугаар цохиж алах ёстой хэмээн хэлж байна. Яг үүндээ хүн хүн бүрт хоёр төрлийн хандлага байдаг тодорхой хэмжээгээр хандлага байдаг хийж болох юм аа. Нэг нь өөрлөгөө хандсан хандлага нөгөөх нь бусад руу хандсан хандлага билээ. Ямар тохиолдолд өөрлөгөө хандсан хандлага вэ гэхээр мэдээж хүн бүр өөр ч гэсэн тодорхой хэмжээгээр иймэрхүү хандлага нь хүн бүрийн дотор байдаг билээ. Сайн юм болох үед эсвэл бидний хийсэн ажил маань сайн болох үед бид нэр өөр л үгүй хандуулдаг билээ. Би хичээсэн учраас би хийсэн учраас миний буян гар ийм зүйл болсон гэж өөрийнхөө алдар нэрийг өргөдөг билээ. Гэтэл муу юм тохиолдсон үед ажил маань буруугаар эргэсэн үед өөрлөгөө бус бусад хүмүүс рүү хандуулдаг хандлага бас бид бүхний дотор тодорхой хэмжээгээр байдаг билээ. Ямар нэгэн муу юм тохиолдох үед би хийгээгүй. Би тгээгүй. Харин энэ нь тэр мөнхөгийн буруу гэх юм уу? Эсвэл өөр хин нэгний буруу гэж хэлдэг үлээ. Хэрвээ тэр тгээгүй байсан бол ийм болохгүй байх байсан гэж бусад хүмүүст өөрсдийнхөө бурууг тогтог тохиолдол байдаг үлээ. Гэтэ Библиэлд юу гэж хэлсэн байдаг үлээ? Чи өөрийнхөө нүдэнд орсон чулууг авч хайсныхаа дараа найз нөхдийнхөө нүдэнд орсон үрдсийг илүү сайн харах болно гэж хэлсэн байна. Гэтэл бидний нүдэнд маш том чулуу мод байгаа боловч бусдын нүднээс үрдсийг авахыг хичээдэг тохиолдол байдаг билээ. Өнөөдрийн айлс дээр ч гэсэн фарисеучуд болоод хуулийн багш нар өөрсдөө ямар ч гим нүгэлгүй мэд нэгэн сул дорой эмгтэйг нүгэл үйлснийхэн төлөө Олон төмний өмнө шившиг болгон түүнийг чулуугаар шидэн алхаар завдаж байсан билээ. Гэхдээ бид нар мэднэ. Имэгтэй хүн ганцаараа завхаач болох уу? Эрэгтэй хүн байх ёстой. Хоёр хүн байх ёстой. Тэгвэл яагаад эрэгтэй хүнийг авчирлаггүйгээр зөвхөн тэр эмэгтэйг авчирсан бол? Тэр эмэгтэй магадгүй нийгмээс Тиймэрхүү эмэгтэйчүүд хамгийн гадуурхагдсан сул торой хамгаалах хүнгүй байсан учраас магадгүй түүнийг авчирсан байна. Харин нөгөө эрэгтэй нь хаан байсан бол магадгүй тэр эмэгтэйг буруутгаж чулуу шидэхээр завдаж байсан эрэгтэйчүүдийн дунд тэр эрэгтэй бас байсан байж болох юм аа. Тэр эмэгтэйг буруутгасан тэр бүх эрэгтэйчүүдийн хин нэг нь түүнтэй завхаарсан нэгэн байсан байж болох юм аа. Гэтэл Есүс маань энэ бүх зүйлийг энэхүү хоёр төрлийн хандлагыг эргүүлэн тавьсан мөлий. Есүс тэр хүмүүст ингэж хэлсэн мөлий. Нүгэлгүй нэг нь эхлээд түн рүү чулуу шид гэж хэлсэн мөлий. Та нар өөрт тэр эмэгтэйгийн нүглийг зөвхөн харах биш, харин өөртөө эхлээд хар гэж хэлсэн мөлий. Та нар бусад хүмүүсийн гимнүглийг шүүхээсээ өмнө чи өөрөө өөрийгөө сайн мэд гэж Есүс маань хэлсэн мэлээ. Түүний өгнөөс болоод тэр дунд тэр эмэгтэй рүү чулуу шилжсэн хүн нэгч байгаагүй лээ. Яагаад тэгэхээр ахмад наснаасаа эхэлжүүлээд өөрөө ямар их гимнүгэлтэй болохоо дахин ухаарсан бөгөөд тэд тэр эмэгтэй рүү чулуу шилжихийг зүрхэлж чадаагүй лээ. Энэ бол тэр хоёр хандлагыг өөрчилсөн Есүсийн нэгэн үйлдэл байсан юм аа. Бид өөрсдийгөө сайн мэдэх үед бусад хүмүүст илүү уучлангүй бас өршөөгүй байж болдог билээ. Бид өөрсдөө энэхээр хин юм бас Тэнгэр бурхны өмнө ямар их гимнүгэлтэй хүн бэ гэдгээ мэдсэн цагт бид бас бусад хүмүүсийн алдааг уучлж бусад хүмүүст илүү өршөөнгүй хандах боломжтой байлаа. Харин өөрийгөө мэддгүй нэг нь хий хоосон бардам зан гаргаж бусад хүмүүсийг амархан шүүж бас бусдыг өөрийнхөө бурууг тогтох тохиолдол маш их тохиолддог билээ. Мөн түнчлэн өнөөдөр энэ эмэгтэйг бид нар харж байна. Энэ эмэгтэй маань нүгэл үлдсэн буруу зүйлийг хийсэн. Гэхдээ тэрнээс нь болоод бүх хүмүүс түүнийг орхисон билээ. Хинч түүний хажууд байгаагүй. Бүх хүмүүс хуруугаараа түүнийг цааж бөө мухагаар хилж байсан билээ. Харин эцсийн эцэст түүний хажууд хэн үлдсэн бэ? Өнөөдрийн Библиэлд айтл дээр маань зөвхөн Есүс түүний хажууд үлдсэн гэж хэлсэн байсан бүх хүмүүс орхисон ч бүх хүмүүс түүнийг буугаар хэлж байсан ч бүх хүмүүс доромжлон гутааж байсан ч ганцхан Есүс түүний хажууд байсан. Бидний амьдрал ч гэсэн мөн адилхан билээ. Хүн бүрийн амьдрал тийм ч амархан байдаггүй. Үргэлж бид нар магтаалыг сонсож, үргэлж бид нар ажралтай байдаггүй билээ. Хэцүү юм тохиолдох үе байна ганцаардах үе байна. Уйлж зовох үе байдаг. Заримдаа хинч намайг өнгөөлөхгүй мэд. Хинч миний хажууд байхгүй мэд санагдаж болох юм аа. Миний туулж байгаа энэ зовлон хинч надтай хамт байхгүй мэд бодож болох юм аа. Гэхдээ өнөөдөр энэ Библиэр дамжуулан Есүс биднэрт хэлж байна. Хинч байхгүй байлаа ч гэсэн би байгаа гэж. Есүс маань та нарыг зовоох үед, та нарыг ганцаардах үед, та нарыг хэцүү байх үед Есүс маань та бүхэнтэй үргэлж хамт байдаг. Та бүхний зүр сэтгэлд байдаг гэлээ. Өнөөдөр нэгдүгээр уншлах дээр иймэрхүү одоо уншлахыг сонссон билээ. Тэнгэр бурхан хээр газар зам гаргаж цөл газар ус урсгнаа гэж. Бидний амьдрал Яг л хээр газар мэд. Хаашаа явахаа мэдгүй төөрөлдөх үе гардаг. Эсвэл бидний амьдралд яг л цүл мэд. Сэтгэл зүрхээрээ сүнсээрээ анган цангах үе гардаг гэлээ. Хинч уус өгөхгүй тийм анган цангсан үе гардаг гэлээ. Харин тэр үед бид нэр Тэнгэр бурханд үнэхээр итгэж байгаа бол Тэнгэр бурхан маань бидний амьдралд Зам байхгүй газар зам гаргаж өгч бас хээр цөл газар биднэрт уус гаргаж биднийг амраах билээ. Тэмч учраас бид нэр ямар ч тохиолдолд ямар ч хүн хэцүү үе гарсан ямар ч ганцаардмал дотор байсан ч гэсэн Тэнгэр бурхан Есүс маань үргэлж бид бүхэнтэй хамт байдаг гэдэгт итгэх хэрэгтэй бөгөөд урагшаа ирээдүй хаашаа явахаа мэдэхгүй байсан ч тэр бүхнийг Тэнгэр бурхандаа бид нэр даатгах ёстой байлаа. Учир нь үнэхээр итгэж залбирдаг нэгэнд Тэнгэр бурхан зам гаргаж өгч бас бид бүхний амьдралыг чолоодох билээ. Тэмч учраас өнөөдөр 2 дугаар уршлаг дээр хэлж буйн адилаар бид нэр урагшаа ирээдүргээ тэмүүлэн урагшаа явах ёстой. Ямар ч амьдралын хэцүү байдал биднийг шантраах ёсгүй. Учир нь Есүс бидэртэй хамт байгаа учраас бид нэр унсан ч босох ёстой. Гим нэгвэл үйлдсэн ч гим нүглээ цагаатхан Тэнгэр бурхан руу эргэх ёстой. Ямар ч хэцүү байдал байсан ч Тэнгэр бурхантай хамт байгаа учраас бид нэр илүү аж аргалтай гэрэл гэгээтэй ирээдүлүү тэмүүлэн явах ёстой гэлээ. Өнөөдөр энэ мөрөглөөр дамжуулаад бид бүхэндээ ханд байгаа Есүстэй талархлаа өгөн үнтүүнчлэн бид нэр бүх гим нүглээсээ цагаар илүү ариун гигэн зам руу иргэн явхад хүч өгөөч хэмээн эзэн Есүстэй хамтдаа залбирцгаая.